بسم الله الرحمن الرحیم درس سی و یکم الندبتو 176 ماهیه الندبه؟ الندبتو ندبه چه هست 177 کم وجها للمندوب مندوب چند تا حالت دارد 178 ماذا یشترط فی الاسم المندوب چه, چه چیزی شرط است در اسم مندوب 179 ما هو حکم المندوب حکم مندوب چه هست 176 الندبه هي النداء المتفجع عليه او المتوجع منه او له و و نحو و و الوفاء و قلباه ندبه رو ابتدا تعریف میکنه در 176 میگه ندبه ندای متفجع علیه هست ندایی که بر اون فاجعه ای اومده است یا از اون دردی حاصل شده است یا اون دردمند هست یا اون چه هست خودش دردمند هست مانند و عنوان الوفائی و عنوان ال که این متفجع علیه هست برش فاجعه پیش اومده تو داری صداش میزنی ای خط وفا ای آدرس وفا ای وفادار یا برش یا از اون وجعی دردی اومده است مانند وا مصیبتا وا مصیبت شخصو دردمند کرده است داره صداش میزنه یا اون چیز دردمند هست مانند وا قلباه و قلباه داره قلب و ندا میزنه که برش درد اومده است فوائد قد تكون عدات ندبتی یا عند امن اللبس بالمنادى المحض كما لو ندب ندبت الثكلى فقیدها میگه گاهی عدات ندبه یا هست ببین گفت که ما با وا ندبه میکنیم وا زیداه وا مصیبتاه وا قلباه ها الان داره میگه که با هم میشه ولی چه زمان زمانی که ترس قاطی شدنش با منادای محض وجود نداشته باشه زمانی که امکان مخلوط شدنش با منادای محض وجود نداشته باشه مانند این که ندبه کنند به داغ نشستگان از از دست دادگانشان از چیشون؟ یا ولدی لحفی علیک یا ولدی لحفی علیک که اینجا داره فقیدش رو اون از دست دادهش رو صدا میزنه ولدش رو فإذا كانت المندوب يلتبس بالمنادى المحض فلا بد من الحاق علامة الندبة به فلا يجوز تركها اما میگه اگر مندوب ملتبس بشه با منادا قاطی بشه با منادا با منادای محض اینجا باید علامت خود ندبه رو بیاریم و نمیتونیم علامت ندبه رو اینجا ترک کنیم باید وا بگیم باید چی بگیم؟ بله یا و من ملک فؤادی و من بله ای کسی که مالک دلم شده ای اینجا واقع در واقع درست داره صداش میزنه ولی به خاطر مصیبتی است به خاطر دردی است که برش وارد شده است بر اون منادایش ولی اینجا از اون جایی که مصیبت وارد شده دیگه نمیتونیم بایا چون اگر بایا صداش بزنیم اینجا لازم معنن با منادای محض قاطی میشه با منادای محض میشه یا من ملک فعاد ما از کجا بدونیم که با این خطابش داره ندبه میکنه یا داره ندای محض می داره صدا میزنه دو لا یجوز حذف حرف ندا فی و ولا حذف المندوب جائز نیست حرف حذف حرف ندا در ندبه و همچنین حذف مندوب اینا جایز نیستن یعنی تو نمیتونی و مصیبت نه وا رو حذف کنی و نه مندوبت رو که مصیبت باشه 177 للمندوب ثلاثه اوجه مندوب سه تا وجه داره سه تا حالت داره ان یوصل آخره بالالف به آخرش الف وصل بشه مانند و یوسفا و یوسفا دو ان تختمه بالالف و های سکتی فی الوقف اینکه با الف و های سکت در حالت وقف خاتمه پیدا بکنه و با الف و های سکت و های چی؟ دو سه ان تبقیه علی حاله سوم حالش اینه که اونو باقی بگذاری بر حال خودش مانند و یوسف پس میتونی بگی به حالت خودش و یوسفو و یوسفا میتونیم بگی و یوسفا این سه حالت در مندوب میتونی بگیم فواید ان الالف تلحق المندوب لاجل مد الصوت به اظهارا لشده الحزن نحو بداء من هذه المصيبه الان داره فلسفه این که چرا الف میارند توضیح میده میگه الف ملحق به مندوب میشه به خاطر کشیدن صدا خاطر واكبدا ها میگه به خاطر کشیدن صدا تا اظهار تا اون شدت اندوهش رو اظهار بکنه این الف اینجا چی میشه الحاق میشه واكبدا آی دلم از این مصیبت فاذا ندب المختوم بالف حذفت الفه لالتقاء الساكنين بينها وبين الف الندبه میگه زمانی که مندوب شد کلمه ای که آخرش خودش الف داره زمانی که مندوب شد اون کلمه ای که خودش با الف ختم میشه اینجا الف اصلی حذف میشه زیرا التقای ساکنن پیش میاد بین الف اصلی و بین الف ندبه مانند و مصطفی که اینجا یک الفی الف ندبه است و یک الفی الف خود مصطفی بله به خاطر التقای ساکنن اون الف حذف میشه ولا تكون الهاء الا ساکنه و یجوز ضمها فی الشعر میگه این ها این های سکت هم همیشه ساکن است در شعر زمه دادنش چی است جایز است دو اذا كان آخر المندوب الفا وها نحو عبد الله لم تلحقه الالف ولا الهاء فرارا من ثقل اللفظ فيندب مجردا فيندب مجردا در شماره دوم میگه زمانی که آخر مندوب الف و ها داشت خود کلمه الف و چی داشت ها داشت اینجا دیگه الف و ها الف ندبه و های سکت نمیتونیم بهش الحاق کنیم چون سنگین میشه چون چی میشه؟ در این حالت همونجوری بدون اینها ندبش میکنیم میگیم یا عبدالله یا دیگه یک الف و یک های دیگه ما بهش نمیدیم سه اذا کان الاسم مركبا لحقت الالف والها آخره اجوزیهی فتقول في ندبة عبد و عبدالملکاه خب اینجا یک مسئله مهم دیگه یک مطرح میکنه میگه اینه که زمانی که تو یک اسم مرکبی رو ندوه کردی اینجا چیکار میکنی میگه مثل مثلا عبدالملک از دو کلمه عبد و ملک تشکیل شده مرکبه دیگه آیا این الفوها رو به عبد اضافه میکنی یا به ملک میگه نه میگه به قسمت دوم اضافه میشن به قسمت و عبدالملکاه و عبدالملکاه وكذلك حكم الموصول فإن الألف والهاء يلحقان آخر الكلمة آخر كلمة في الصلة فتقول ومن سلبه اليهوداه ببین هم همچنین حكم موصول چنین هست الف وها ها كلمة أس كلمات السلة ملحق مشه موقعی که ما میگیم وا من سلبه الیهود اینجا وا که حرف ندبه ما هست من اسم موصول سلبه الیهود سله ما هست میگه در آخرین کلمه از سله الف ها ملخق میشند دیگه میان روی یهود که آخرین کلمه ما هست و من سلبه یهودا آره داره ندبه میکنه بر عیسی چون اونا بر این باورند که عیسی مصلوب شده اونا بر باورند ما قتلوه و ما صلبوه اما قرآن میگه که نه او رو کشتن و نه اونو آویزان کردن صلبش نکردن والحركة و الإعرابية تقدر على قبل الالف لاشتغال المحل بالحركة المناسبة میگه در این حالت حرکت بنا یا حرکت اعرابی مقدر میشه قبل از الف قبل از چی؟ الف به خاطر مشغول بودن محل به حرکت مناسب موقعی که ما میگیم مثلا ویوسفا یوسفا اینجا حرکت بنایی ما زمه مقدر هست چه هست؟ چون ما قبل از الف دیگه نمیتونیم زمه بیاریم حرکت مناسب الف فتح هست چه هست؟ بله 178 يشترط في الاسم المندوب یکون يكون معرفة کل كالعلم ومن الموصولة بصلة مشهورة والمضاف إلى معرفة توضحه نحو ومحمدا ومن ذهب ضحية الواجب وفخر الوطن ومجد الأمة بار میگه شرط هست در اسم مندوب یک معرفه معینه باشد مانند علم معرفه چی باشد؟ معینی باشد مثل علم دو میتونه من موصوله باشه ولی سله مشهوری داشته باشه و سله چی داشته باشه؟ سه مضاف باشه به معرفه که اون معرفه توضیحش میده واضحش میکنه چیکارش میکنه؟ برای هر ستا مثال آورده نحو و محمده اینجا اسم مندوب ما معرفه معین هست که همون محمد هست همون چه هست؟ بله در مثال دوم وا من ذهب الضحیه الواجب اینجا هم مندوب ما من هست من موصوله هست سلش هم مشهور هست حالت سوم وا فخر الوطنی و مجد الامتی این هم مضاف به معرفه هست فخر مندوب ما هست مضاف به الوطن هست به چه هست؟ و مجد الامه که داره بیانش میکنه که داره مضاف الیه بیانش میکنه فواد لا يجوز ان يندب الموصول المبدوء بقل وان اشتهرت صلته فلا يقاب والوا الذي ذهب فريسة الغيرة در فائده میگه جایز نیست که مندوب قرار بگیره موصولی که الف لام با الف لام شروع میشه اگرچه که سله آن هم مشهور باشد اگرچه که سله آن هم چی باشه پس جایز نیست بگیم و الذي ذهب فریست الغیرت چرا چون الذي هست چون چه هست بله با الف لام داره دو لا يجوز ان يكون المندوب المتوجه عليه نكره ولا معرفه مبهمه كالزمير واسم الإشارة والموصول بصلة غير, غير مشهورة فلا يقال و و أنت و من أبوه تاجر لأن السامع لا يعرف من يندب النادب حتى يشاركه في التوجع أو يعذره فيما يفعل إن جمع مسئله مهم قشنگ دیگه که بیان میکنه میگه جایز نیست که مندوب متوجه علیه اون مندوبی که برش دردی اومده است جایز نیست که نکره باشه همچنین جایز نیست که معرفه مبهمی باشه منظور زمیرها و اسمهای اشارات همچنین جایز نیست موصولی باشه با سلی که اون سله مشهور نباشه ما درست سله براش آوردیم ولی به ما نمیگه که این, موس... این موصول ما کیه مشهور نیست بله پس در این صورت با توجه به این شرط جایز نیست بگیم و چون رجلن نکره هست و انت انت هم جایز نیست چون اسم مبهمه زمیر هست و همچنین و من ابو تاجرون اینجا من اسم موصول هست ابو تاجرون ولی سلیه غیر مشهور است آه؟ مثلا اگر ما بگیم و من ابوه نبی آه ما میدونیم که کیه مثلا بگیم و من ابوه امام المسلمین مثلا آه اینا مشهورن اینا سلاح های کی هستن بله چرا میگه چرا اینا جایز نیستن زیرا شنونده تو زمانی که اینجوری داری ندبه میکنی شنونده نمیشه که تو چه کسی رو داری ندبه میکنی تا بیاد با تو همدردی بکنه در اون درد بیاد با تو چکار کنه شریک بشه یا از اون کاری که تو انجام میدی بدون که چرا داری این کار رو واما اما فيجوز فيه ذلك ولو لم یکن معروفا اما متوجه منه بله در متوجه تو میتونی این کارو بکنی یعنی مهم نیست که معرفه معلومی باشه یا سله مشهوری داشته باشه یا فلان باشه اینا شرط مانند وا مصیبت ها و ببین اونا نمیدونن مصیبت تو چی چیزیه ولی اینجا جایزه چون این متوجع من هست یعنی تو از مصیبت داری رنج میبری از مصیبت داری چی میبری؟ بله پس اگر بر متوجع علیه بود یعنی بر یک کسی مصیبتی پیش اومده بود یه شخصی داری نادمش میکنی اونجا باید اون سه شرط رو داشته باشه نکره نباشه معرفه مبهمی نباشه موصولی نباشه که سلش مشهور نیست ها سدو 170 له حكم المندوب حكم المنادى في الإعراب والبناء يبنى على ما كان يرفع به إن كان مفردا معينا وينسب في غير ذلك فيقال ومحمد وأمير الشعراء وحاميان ذمار الوطن در شماره 179 میگه حکم مندوب همون حکم منادا هست در بحث اعراب و در بحث بنا منادا ما خوندیم اگر مفرد بود مبنی بر علامت رفع بود مبنی بر علامت چی بود این مندوب هم اینجوریه اگر مفرد باشه مبنی بر علامت رفه خودش توضیح داده یعنی مبنی میشد بر آن چیزی که به وسیله آن مرفوع میشد اگر مفرد باشد <coughs> الحمدلله پس اگر مفرد معین باشه همانطور که در بحث منادا خوندیم که مفرد معین مبنی بر علامت رفع میشد مبنی بر چی میشد اینجا مانند محمدو از اون جایی که مندوب ما مفرد و معرفه هست مبنی بر زمه هست مبنی بر چه هست؟ و امیر شعرا از اون جایی که اینجا و در غیر این حالت میگه منصوب میشه مانند و امیر شعرا که اینجا مندوب ما مضاف هست لذا منصوب شده با فتحه امیره فتحه گرفته و حامیان ذمار الوطن اینجا هم از اونجا که شبه مضافه حامیان میبینیم که منصوب شده میبینیم که چی شده؟ قبلا این چیزا رو گفته بود فواد ان المندوب ينصب لفظا او محلا بفعل محذوف وجوبا تقديره اندوب خب در بحث منادا ما گفتیم که منادا منصوب میشد با فعل محذوف اونجا هم تقدیری بود با فعلی که وجوبا حس میشد تقدیرش اونجا ادعو بود در مندوب تقدیرش اندوبو هست یعنی ندبه میکنم چیکار میکنم میگه مندوب منصوب میشه لفظن یا محلا با فعلی که وجوبا حذف هست و تقدیرش اندوب هست دو ان حرکت البنا او الاعراب تقدر على ما قبل الالف نحو وكبده و اینجا در این حالت و حرف ندا هست و ندبه حرف ندا و چی میگه در این فائده؟ میگه حرکت بنا یا اعراب قبل از الف مقدر است قبل از الف ندبه چه هست؟ مثلا واکبداه اینجا الف اومده دیگه ما نمیتونیم بگیم واکبدو میتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم الف نمیگذاره الف لازم میگه حرکت چه بنا باشه چه اعراب باشه تقدیری هست چه هست؟ قبل از الف در همین مثال خودمون وا کبدا میگیم وا حرف ندا و ندبه کبدا منادای مندوب هست منادا چه هست؟ مبنی بر زمه هست که اون زمه مقدر هست اون زمه چه هست؟ بله پس لفظا مبنی بر زمه هست و زمه هم مقدر است اما محلا منصوب هست قبلا گفتیم که مندوب اعراب منادا رو داره و منادا جز منصوباته بله الف هم میگن الف ندبه ها رو هم میگن های سکت در تمام این مثالایی که اومده بود چونین هست مثلا در وا یوسفو میگیم وا حرف ندا و ندبه یوسف چه هست مندوب ما هست منادای مندوب هست و مبنی بر زمه هست لفظا اما محلان منصوب هست محلان چه هست؟ منصوب هست